بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة دو چیز مقایسه کردن یعنی تقدیر کردن مقدار دو تا چیز را سنجیدن دو تا چیز را مساوی همدیگر قرار دادن در اصطلاح و اصطلاحا تسویت فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما حكم چیز فرعی را به یک اصلی ملحق بکنیم با توجه به علت مشترک بین اون دوتا کل مسکر حرام مشروب حکمش یه حرام حالا نبیز اگر مسکر بود چون ناشگی درش اومد سکر اومد به علت جامع بینشون حالا هر چی بخواد باشه هر مسکری باشه میشه چه حکم این فرع به اصل برمیگرده هر چیزی که حکم مستی را بیاره مستگی یعنی شخص رو مست بکنه اونجا چیه اونجا دیگه اون چیز حرام میشه میخواد دارو باشه میخواد نویز باشه یا میخواد خل سرکه باشه داره؟ بله؟ خب حالا تعریف شیخ داریم میکنی الحاق الحاق حکم اصل بفر با توجه به علت جامع بینش بله هم میگیم یک چیزی یک چیزی رخ میده یک چیزی رخ میده اسمش چیز دیگره وصفش چیز دیگره درسته الان میگن به ما حکمش رو استخراج کن خب حالا همین با توجه به چی با توجه به اون علتی که در اون نس اومده شاید اون نس شاید اون نس علت توش نباشه مثلا بالفرض حالا یک سری مسائل هست مثلا قیاس در اون مسئله باطله حالا هر شکل عجله گرفتید بر ما چون باید هی چون مسائل های شیخ میاد و بعد ما با توجه به اون صورت های مسئله رو خارج میکنه حالا بریم با بحث بعد اون صورت مسئله کنجا خواهم گفت انشاءالله چون دیگه این فکر نکنم بتونیم تو یک ساعت تمومش بکنیم بله نه تو اینجا نیست شیخ توی مابقی هنوز خواهد مد قیاس خیلی بحث توش حالا الفرع المقیس نکنید قیاس چهار تا رک داره مقیس مقیس علیه مقیس مقیس علیه و علت و چی حکم آخریش حکم این چهار تا باید در چی باشه در اون قیاسی که ما میگیریم باشه فرع مقیسه مقیس علیه چیه؟ اصل والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد غیره حکمی که میگه چیه؟ حرام بودن، حلال بودن، مباح بودن، مكروه بودن والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربع أركان القياس العلة علت هي سبب چیه و حکمت چیه علات علات چیز منضبطیه علت علت یک در شاید تعریف لغویش هم بگیم خوب شاید بد نباشه علت مریضی است علت مریض به مریضی میگن علت معلوله مریضه آه، و هرچه که معلول در اصطلاح خودمون به شخصی میگیم که نتونه راه بره و افتاده باشه اینجا مقصد چیزی که در اصطلاح اصولی ها علت چیز دیگه هست علت اون حکم منضبطیه که حکم با توجه به اون صادر میشه خداوند در قرآن مثلا وقتی که بحث مسافر میکنه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر درسته مسافر چرا خداوند سبب چی بود که اومد گفت روزه نگیره در مسافرت میتونه روزه نگیره در مسافرت و میتونه نمازش رو قصد بکنه سببش چی بود مشقت درسته سببش مشقت حکمتش تخفیف الان خفف الله هسته که در مسئله جهاد ولی خب به طور کلی خداوند میخواد تیسیر بکنه آسون بکنه بر بندش این بهش میگن حکمت بهش میگن سبب سببش تخفیفه دفع مشقته سبب یه چیز منضبطی سبب نه مثلا من پیاده میرم از اینجا بندر عباس خسته میشم خسته نمیشه یک شخص دیگه خسته میشه یک شخص دیگه با هواپیما میره یک شخص دیگه با ماشین میره این حالت منضبط یا منضبط نیست مشقت منضبطه مشقت منضبط نیست مشقت تغییر میکنه یک کسی قدرت داره یک کسی قدرت نداره خاطر همین گفتیم در علت منضبط اون چیز منضبط دار ضابطه دار چیه اون چیزی که شر در ازای اون حکم را تشریع بکنه فمن كان منكم مريضا او على سفر على سفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تخسروا اگر روی زمین رفتی یعنی مسافرت تعبیر از سفر اینجا چی کرد مسافرت هرگاه رفتید به مسافرت بس عبرت به سفره مسافر از شهری به شهری دیگر بره حالا این مسافت چقدر هست یکی میگه 89 کیلو یکی میگه 100 کیلو یکی میگه نمیده 50 کیلومتر یکی میگه 19 کیلو کیلومتر یکی میگه 6 کیلومتر اینا دیگه ما کار نداریم بحثمون سفره مسافرت اصل مسافرت یه چیز منضبط داره یه چیز ضابط مندیه سفر اذا ضربتم فی الارض یعنی خارج شدید برای سفر روی زمین شما از جایی به جای دیگر رفتید اینجا چیه اینجا یه چیز ضابطه داریه شهر هیچ وقت هیچ وقت حق بر یک چیز غیر منضبطی نمیده پس اینجا علت وقتی گفت المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل بعد ما استخراج بكلم علات شاهد علات استقرائي باش شاهد علت هم خود الناس دلالت بده و بیشتر خود نص باید معلل باش يعني تعليل الناس تعليل اون يعني حکم بده خود الناس باش يعني مثل اینجا باید ضربته في الارض خود الناس اومده چی علات را مشخص کرده قال والقياس احد الادله التي تثبت بها الاحكام الشرعيه یک حکم شرعی را میتونیم با توجه به قیاس حکم شرعی دیگر را ثابت بکنیم بر مسئله دیگر و قد دل على اعتبار دلیلا شرعیا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وقد دل على اعتبار دلیلا شرعیا یعنی اون چیزی که دلالت داده بر اینکه دلیل شرعی است قرآن سنت و اقوال صحابه حالا ببینیم این ادله ها صحیح یا صحیح نیست حالا هر چند بعضی از قیاس یعنی تعریف دیگری میگن میگن اعطاء المتماثلات الحكم نفسه یعنی قیاس نیست میگه اشیاء متماثله یعنی مثل همه فرق نمیکنه هر چیزی که مسکر باشد میخواد اسمش مشروب باشه بیر باشه میخواد اسمش ما شعیر باشه ولی خب ما شعیری که مست کنه مهم هر مست کنندی دیگه چرا شما میگید مشروب چرا میگید فلان چیز هر چیزی که متماثل باشه متماثل در چی علت متماثل در علت حالا چرا علما قیاس آوردن چون یک سری چیزها هست که علت حساب میشه ولی علت نیست به خاطر اینکه بعضی از متماثلات در ظاهر هم مثل همه سرکه و مشروب طریقه ساختشون هر دوتا یکی سرکه اگر اگر مشروب رو خودت تبدیل به سرکه بگید که نانی توش بندازی اون مشروب چیه اون سرکه حکمشیه چیه حرام ولی اگر خودش شد حکمش مباحه حالا این چطوره چطور نیست این جای خودش داره در احکام فقه گفتم اینجا قواعد کلی است در ظاهر صنع اهل صناعت متماثله یعنی اون دو تا چیز مثل هم دیگره ولی آیا علت جامعی بین این دو تا صورت هست یا نیست علتی هست که این دو تا حکم را با هم دیگه یکی بکنه یا نه که ما چون این حکم را به این دادیم پس اینم به همین همین حکم بدیم أدلة فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به, به بينهما خدابان حق را نازل کرده ميزان میزان قرآن خب وجه دلالت والميزان چی میزان خودش ترازو ترازوی که امور را باش وضع بکنیم نه تنها حسیات نه تنها حسیات حتی امور معنویات ترازو میشن خوب و بد ترازو میشن این بهتر از این این بدتر از اون مقایسه میشه بین دو تا فرد دو تا شخص بین قد و قامت این بزرگتر یا دراستر از اینه این کوتاهتره این مقایسه هست بین چیزها خب اینجا خداوند میگه خداوند میزان را قرآن به حق نازل کرده و به میزان اینجا به میزان چیه؟ یعنی همون حرفی که زنیم اعطاء المتماثلات الحکم نفسه یعنی میزان اینه که اگر این چیز حرام شده مثل همین الحرام مثلا زنا حرامه مدعی چطور؟ سیغه چطور؟ حرام حرام نیست مثل زنا هست مثل زنا نیست چرا خدا اون حرام کرده این حرام نکرده مثلا اگه حرام نکرده بود اینجا متمافله نباید خداوند تفریق بذاره بین دو تا چیز متشابه بین دو تا چیز متشابه الا اینکه یک حکمتی و یک علت خاصی داشته باشه یک علت خاصی داشته باشه که اون حکم ازش تفریع بشه ولی هرچند که این دلیل زمینی هست یعنی دلیل صریح نیست خداوند قرآن حرفش حقه و احکامش هم احکام عادلانی هست ولی این حکم که عادله به اعتبار اشخاص فرق میکنه شکی نداری تمت کلمت ربک صدقا و عدلا کلام خود عادله شکی نداری ولی که اینجا ما در ایران و دیگری در چین این مقدرات فرق میکنه چه مقدرات میخواد شرعی باشه چه مقدرات چی باشه کونی باشه ما اینجا و اونها اونجا مقدر کونیه یک سری هست مقدرات شرعی مقدرات شرعی یکی به هواپیما میره تهران راحت نمازش قطع میکنه ما این همه زحمت میکشیم با ماشین دو روز طول میکشه تا برسیم ما هم باید قصد بکنیم اون خسته شده ما خسته شدیم اون خسته نشده اینجا حکم خدا حکم عادلانه است بدون شک شک نکنید که حکم خدا عادلانه است این میزانی که شر میگه چرا چون حکمی که تشریع شده بر اساس علت نه سبب یک انحرافی که پیش میاد در قضیه همین بحث اسباب متاسفانه امروز یک فقهی داریم به اسم فقه و تیسیر فقه آثاری مثلا میاد طرف میگه ابو حنیفه اینطوری گفته جمهور اینطوری گفته حالا ما خفیف خفیفترش هر چه آسان تره دلیل قرآن سنت نه نه خب، شافعی اینجا راحت تر گفته استمنا حکمشیه چیه استمنا ها یک روایتی هست امام احمد گفته در جنگ جایزه پس چی استنا مشکلی نداره جوان درس داری میکنه قیاس بر نص یا بر قول امام احمد قیاس چون دانشگاه نمیتونه زن بگیره و اون احمد امام احمد که میگه در جنگ مشکلی نیست قیاس بر نص یا قیاس بر قول امام و قول امام هرچی آسون تره نگاه کن چون روزنه پیدا کردی شاید مثلا یک چیزی آسون پیدا بکنیم فقه آسونی نه به اعتبار دلیل شرعی نه به اعتبار مستند نه اسمش گذاشتن مقاصد شریعت مقاصد شریعت هست امام شاطبی کتاب نوشته کتاب موافقات بهترین کتابی که نوشته در این شهر که این مقصد شرع حکمش مترتب نمیشه مقصد سبب چون آقا شما سخت براتون میگذره روزتون بخوری این دلیل بر استخراج حکم نیست یعنی حکم خدا چون برای شما سخت میگذره روزه بخوری نیست چون مسافری چون مسافری نه سخت میگذره اسباب حق بهش متعلق نمیشه مثلا میگن چرا خدا زنا رو حرام کرده سببش چیه اختلاط انساب پیش میاد یک زندان سر باش نزدیکی میکنن نمیدونیم بچه مال کیه درسته بحث حتی عباد یا از بحث ناموس و نمیدونم این مسائل پیش میاد و بحث های دیگر که ها میان خدا حرام کرده به این سبب این سبب حالا یک شخص جوان میاد میگه خب من وسایل پیشگیری استفاده میکنم با پیرزن یتیم که یائسه هست و احتمال بچه دار بودنش نیست از وسایل من حملم استفاده میکنم پیرزنم هست یتیمم هست ناموس کسی هم نیست حکمش میشه در شر ها گفتن سببش یک دو سه چهار پنج به این اسباب خدا این حکم داده آیا چون ها این اسباب رو استنباط کردن میتونیم قیاس بگیریم رو اسباب خیر قیاس رو اسباب گرفته نمیشه قیاس رو چی گرفته میشه رو علت شرعی بر اساس نص شرعی بر اساس نص شرعی هیچ وقت نمیان بر کلام فقها ما استنباط بکنیم قوله تعالی كما بدأنا اول خلق نعيده الله الذي يقول قدبا الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحييناه به الارض بعد موتها كذلك النشور فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه احياء الاموات باحياء الارض وهذا هو القياس خود اصل قیاس خود خداوند میگه مثال میزنه اعتبار میده به قیاس قیاس گرفت برای اینکه ما بفهمیم درک بکنیم گفت که نگاه کنید بارون که باری درختا بیرون میان شما هم همینطور مردید مثل درختانی که مردن روز قیامت هم شما همینطور میروید قیاس گرفت خداوند احیای ما بیرون آمدن ما از خواب به چی پس خدا قیاس گرفته اگر قیاس اشتباه بود اصلا همونطور که میگن ابن حزم میگه قیاس یک بطی هست و مؤسسش ابلیس بوده که گفت خلقتنی من نار گفته ابن حزم اشتباه اشتباه نیست اشتباه محضه اولی کسی که قیاس گرفت قبل از ابلیس کیه خداونده که کلامش حالا هرچند که ما لفظ قدیمش قبول نداریم کلامش اصلیه خدا قیاس گرفته شما نمیتونید بگید قیاس باطله هم خدا در قرآن موده و میزان میزان همون قیاس خداوند استدلال میکنه استدلال برای یک مسئله که رو خواهد داد یک دلیل برای ما میاره دلیل خداوند چیه یعنی اون دلیلی که خداوند میخواد بهمون بگه که شما هم زنده میشید دلیل خداوند چیه دلیل خداوند گفتید اعطاء النظائر الحكم نفسه ندیش ما میمیریم هم میمیره این مرده زنده میشه شما هم به عنوان مرده زنده میشید یعنی این حکمی که روی این مترتب میشه همین حکم هم روی شما مترتب میشه این قیاسه نه همین گفتم بحث دلالت مدلوله بحث مدلوله ما از نفس چی برداشت میکنیم اعطاء المتماثلات الحكم نفسها اینجا متماثلاته قیاس غیر از این که نیست بحث متماثلاته یه چیزی ما درش داریم حکم یه چیزی نداریم خب اون که نداریم به چی ملحق میشه به اصل حالا چه واقع ما میتونیم به اصل بر بگردونیم نه چه موقع ما میتونیم این فر را به اکبر بگردونیم با سبب یا با علت او خب همین بس علما اگر قیاس آوردن به خاطر اینه که این فرع ما نگیم فرع با توجه به سبب ما نگیم فرع با توجه به سبب تا اینکه دنبال علت بگردیم علت مشترک علت جامع چون اگر قرار باشه در قیاس باز بکنیم مثل حنفی ها دین میشه همش قیاس بر قرآن دیگه سنت همش مردود هر چیزی بهشون بگی یه قیاسی میگه میگه جان این نس که بر فرع اومد دیگه قیاست باطله مثل قیاس بر دف بله بله باید علت باشه اگر علت نباشه قیاس باطله بله بله باید علت یا علت با استقرا یا با علت با نس با ثابت بشه وگرنه قیاس باطله باید رکن ارکان قیاس علته ما به خاطر همین در بحث دو که مثال زدیم در بحث دفت ما مثال زدیم خب میان قیاس میگیرن چون اینجا به این دخترها دفت اجازه داره پس به مردان درسته ما میگیم و همچنین بقیه ادوات موسیقی ما میگیم اشتباه بر غیر دختران مردا درست نیست شو ادات تخصیص ده انها دعهما و قیاس دیگر ادوات موسیقی درستی چرا چون نص در بقی ثابته در تب درسته در تب نه ثابته در عود نه ثابته در دیگر ادوات موسیقی نه ثابت داریم پس اینجا قیاسمون قیاس چیه قیاس باطل نمیتونیم چون اینجا این حب برای این ثابت شد به اون فر بر بگردیم اگر ما این قیاس رو اینجا یعنی ضوابط رو براش ضوابط مندش نکنیم دیگه هر کسی برای خودش یک دین میتراشه یک چیز اختراع میکنه به خاطر که جلو اختراعات گرفته بشه هر کسی نیاز بر اساس هوا و هوسش حکم بده اینطوری شرع سفت و سخت گرفته و علما این قوانین رو گذاشتن قال من من ادله السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سالته عن الصيام عن امها بعد موتها زنی سوال پرسید رسول الله صلی الله علیه و سلم که به جای مادرش روزه بگیره بعد از اینکه وفات یافته بود رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرما ارائیتی لو کان على امك دین حق آدمی زاد حق آدمی رو مادرت بود اگر حق اون بنی آدم بود فقضیتی اکان یؤد ذلك انها اگر اون دین از طرف مادرت در حق آدمی ها اگر تو میدادی آیا دینت ادا میشد قالت نه حق مادرم ادا میشد دیگه مادر عذاب نمیکشه به خاطر دین درسته قال فسومی عن امکی یعنی چی فسومی عن امکی قیاس بر چی گرفت حق خدا بر حق یعنی همونطور در روایت حق الله اولا قضا همونطور که حق بنی آدم همونطور که حق بنی آدم اینجا رسول الله میگه اگر دین آن آدمی زاد بود میدادی گفت بله خب همونطور حق خدا باید بدی قیاس بر علت جامع علت چیه علت اینی که اون شخص در قبر محاسبه نشه در اون حدیث در حدیث که رسول الله بیان میکنه که که میت معلق به دینش بله نماز نه مثل روزه نیست الا اینکه نذر باشه الا اینکه نذر باشه الا اینکه نذر اگر نذر کرده بود نماز بله قال إن رجلا ثانيا إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابن گفت که یا رسول الله یعنی اومده شکایت میکنه شک داره در زنش بچم سیاه قال هل لك من ابن چطور داری گفت بله قال ما الوانها رنگا چطوری قال حمر سرخه قال هل فيها من اورق یعنی يعني رنگش بین سیاهی سفیدی باشه قال نعم بله قال فان ذلك از کجا اومده قال لعله نزعه عرق عرق اصل عروق به ریشه درخت گفته میشه این شاید از اصل نسب چیزی بهش رسیده از اصل آبا و از اجدادش یعنی از آبا و اجداد اون شطور قال فلعل ابنك هذا هم تمام اینطور آبا و اجداد یکیشون سیاه بوده بچه سیاه در اومده قیاس بر چی گرفت رسول الله صلی الله علیه و قیاس بر شطور قیاس بر شطور همونطور که اینجا نسب این شطور یکی از یکی از نسبهاش یکی از آبا و اجدادش بین سیاه و سفیدی بوده از بین سرخا همه سرخن ولی این یکی سیاسفی در اومده نزاع و عرق تو هم همینطور وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره يعني هر من مسائل هاي كداري هم تقولون إعطاء المتماثلات الحكم نفسه متماثلات را الحكم إيش ميدين ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم والفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق من که از اقوال صحابه جاء گفته عمر بن الخطاب يركب موسى الأشعري موسی دار بحث قضاوت میگه بدان بدان اون دلیل هایی که میاد از قرآن از سنت سپس امور دیگر را بر اینها قیاس بگیر و بدان اون مسائل ها و بدون اون مسائلی که به خدا نزدیکتره و به حق نزدیکتره حالا هرچند که گفتم این یک اثر و قوانین قیاس درش نیست فقط به عنوان یک اصل کلی که ثم قیاس الامور به عنوان یک اصل بهشون میگه هرچند که اونها نیاز نداشتن مثل ماها که جاهلی نسبت به لغت عرب بهش گفته میشه مقیس مقیس علیه علت حکم لازم نداشتن یه چیز بدیهی بود بهشون که متماثلات را یک حکمی بهش بده قال ابن قیم وهذا کتاب جلیل تلقاه وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول میگه این کتابی که نوشته به موسی اشعری ابن قیم تصحیحش میکنه میگه این نزد علما مقبوله من نمیدونم یعنی وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييس في الفقه وجميع الأحكام إجماع مزني اجماع نقل نكون در عصر الصحابة الفقهاء طاروزش تا حكمش بدن أجر واجب واجب أجر حرام حرام وأسقياس در مسألة فقهي استدلال کردن قال شروط القياس للقياس شروط منها ألا يصادم دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فساد فاسد فاسد الاعتبار مثال كمان تكرار كذا أنا الان بار سوم تکرار میکنم فاسد داف برعود قياس فاسد بشيء اعتبار بخاطر خاطر اینکه در اون فرع برفض اگه بگی فرع عود چیه قیاس باطله چون در اون یا زنگوله نس در اون فرق ما مجزا داریم دیگه نمیشه این رو بر این قیاس اگر نسی اومد در یک مسئله دیگه نمیتونیم بر یک مسئله دیگر یک اصل دیگر یک صورت مسئله قیاس بگیریم بر اون حکمی که مجزا و مجرد اومده چون اینجا دف جایز شد دیگه اونجا عود جایز نمیشه این بهش میگن فاسد الاعتبار مثالو ان یقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي چیزی که احناف میگن همانطور که زن حق خرید و فروش داره مال خودشه همانطور هم یک زن راشد بدون ولی یک زنی که به سنش بالا رفته میتونه خودش به عقد دیگری در بیاره از لحاظ جمهور این عقد باطله حالا اینجا شیخ میگه فهذا قیاس فاصل الاعتبار این قیاس فاسده چرا؟ لمصادمة النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وذا رواية لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي أيما امرأة نكحت نفس دي جدا نبدو فنفسرين أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل نفس ناس نفس ناس صحيح ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه يعني هيش وقت ما قياس بر اون چیزی که قیاس نمش يعني يعني یک مقیس علیه داریم یک مقیسی داریم بر مقیس علیه ما دیگه درست نيس كي بر اون مقیس قیاس بگیریم باید بر بگردیم به چی مقیس وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن, القياس وأن قياس الفرع عليه الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح چون شاید اون قیاسی که تو داری میگی قیاسی گرفتی بر مقيسون عليه شد مقیس عليه اشتباهه اصلا ترا ثابت بکن اصلا اون اصل بعد بر اون اصل قیاس بگی چرا بر قیاس قیاس میگیری ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة این دیگه بقول معروف دور کردن راهه همون اصل تو بر اصل قیاس بگیر نه بر قیاس مثال ذلك أن يقال یجری الربا فی الذره قیاسا علی الرز همونطور که مثلا میگه شخصی بیاد بگه همونطور که در ذرت زکات هست ربا درش میاد قیاس بر چی برنج یعنی در ذرت ربا میاد همونطور که در برنج میاد شخصی بدی که حرف بزنه و یجری فی الرز قیاسا علی البرد و در برنج قیاس بر چی گندم درسته ذرت بر برنج برنج بر گندم فالقياس هكذا غير صحيح تو قياس ذرت رو بگیم بر گندم نه بر برنج و بعد بر گندم ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت من نص أصل ثابت كيف ونص ثابت ثالثا أن يكون لحكم لحكم الأصل علة علة علة معلومة علتش بعد معلوم باشه اگر مسترب باشه اگر مشخص نباشه دیگه قیاس درست نیست لیمکن الجمع بين الاصل والفرع بينهما نكون اعطاء المتماثلات الحكم نفسه باید اون مثیلی که میخوام بر مثیلش حکم بکنیم باید این مثیل ما این مثالی که ما داریم میزنیم این چیزی که داریم داریم روش مانو میدیم علتش را باید بیابیم مثلا قیاس در عبادات مثلا تعبدی مثلا رکوع سجده ما رکوع چون رکوع میریم در نماز باید در نماز جنازه هم رکوع بریم سجده بریم چون نماز فرض پنجگانه در قبرستان درستی نماز جنازه هم در قبرستان درستی است آیا درست قیاس بگیریم در مسائل تعبدی خیر چون علتش برای ما مشخصه یعنی علت چرا رکوع میرید مشخصه کمر درد نگیرید دیست نگیرید بعضا میگن یک ورزشیه نماز رکوع و سجده سردرد آدم نگیره خون جمع بشه پایین بیاد بالا بره حکمش تعبدیه یعنی معقول معنا نیست احکام تعبدی معقول معنا نیست چون معقول معنا نیست دیگه نمیشه قیاس گرفت بر اون چیزی که معقول نیست برای ما چرا ظهر وسط روز نماز بخونیم چرا عصر در فلان ساعت چرا چهار رکعت چرا سه رکعت چرا فلان ذکر بعد از نماز اینا مسائلی که چی؟ مسائلی که قابل قیاس نیستن قابل قیاس نیستن ان يكون لحکم الاصل علت معلومه علتش کن معلوم باشه ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فان كان حكم الاصل تعبديا محضا تعبدی محض بعض چیزا تعبدی محضی بعض چیزا تعبدی محضی مثلا یک وجهی هست از قول فقها مثلا میگم نه النبی علیه الصلاه والسلام السلام از یصلی الى القبور نماز رو چی قبر خوندن چرا چون ذریعه شرکه چون ذریعه شرکه حالا حکم دعا خوندن در قبرستون بره شخص وسط قبرستون دعا بکنه اینجا چطور درست درست نیست ذریعه شرکه است، ذریعه شرک نیست ذریعه شرکه است شاید فردا کسی میگه شیخ دیدی وسط قبرستون حتما داشت به قبر متوسل میشد پس اینجا همونطور که اینجا شرع ما صد ذریعت کرد با این عبادت رو به قبل نماز نخونی حالا شخص میگه پس نماز جنازه چطور و خب رسول الله صلی الله علیه و میگه نرفت بر سر اون قبر نماز خون اون نماز بدون رکوع و سجده اون نماز خاصه اینجا حق بر چیه فرع یک فرع یک نص ثابتی داره دیگه نمیتونیم بر این نص قیاس بگیریم پس اینجا چون نماز جنازه درست شد چون اینجا نماز جنازه درست شد پس بیام قیاس بگیریم بگیم دعا هم درسته ذبح هم درسته خیر درست نیست در این فروعات ما نصوص دیگری داریم مثل قال نذرت يا رسول ان ان انحر ببوانا قال فيها صنم من صنم الجاهليه قال فيها عيد من اعياد الجاهليه قال لا قال اذا اوف بنذرك در اونجا چون مزنه شرکه اگر مشرکین ذبح میکنن پس نباید تو ذبح بکنی جایی که قبر ذبح حرامه زب حرام درستی است چون مزنه شرک مثال ذلك ان يقال لحم النعامه ينقض الوضوء شطور مر یه کسی بیاد بگه شطور مر وضو میشکنه چرا چون شطور این إيه شطوره اون شطور مر شباهت هم دیگه هر دو تا دراز و گردنشون هم دراز مثل همه اسمشون هم مشترکه شطور شطور مر شطور وضو میشکنه يعني، گوش شطور مر هم وضو میشکنه يعني. درست این قیاس باطلة شرا ينقض الوضوء قياسها على لحم البعير لمشابهته له فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة يعني شون علته شرا دوش الشطور وزو مشكلة مشاخصة مشاخصة شون علته ناقضة الوضوء تواسط دوش الشطور علة تعبدية شون علة تعبدية مثلا عبادتية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب یک بار با خواب هفت بار با چی؟ آب چرا هفت بار با آب؟ علتش مشخصه تعبدی یا بیوده است تعبدیه تعبدی حالا میشه قیاس گرفت خاک بر صابون این اختلاف بین علما بعض علما گفتن خاک پاکننده است صابون هم میتونه پاکننده باشه این اختلاف بین فقها هست شیخ الاسلام بحثش میکنه ولی خب بحثمون این که این مسائل تعبدی قابل درد نیست چرا گفت هفت بار با آب نمیشه دیگه یک بار با آب اکتفا کرد چون شعر گفته سمعنا واطعنا هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة المعلومة وإنما هو أمر تعبدي محض على المشهور چیزی که مشهوره الاتش تعبدی محضه بعضی سعی کردن از شافعی ها که بهانه بتراشن علت براش بیارن بعضا گفتن چون گوشتش گرمه نمیدونم سبب میشه آدم زیاد عرق بکنه باید آدم بوی بد بگیره نمیدونم بعضا گفتن چون شطور از شیطان خلقت شده اینا هیچ کدوم علت نیستن یک علت منضبطی نیستن شاید یک کسی بدنش داغ بشه شاید نشه هر کسی میگه هر که هر کسی دوش سر داغ بشه بدنش عرق بکنه نه قال رابعا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم بلى شیطنت نه مزبط مزبطی درسته درسته ولی یه چیز یه شیطنت خود شیطنت شطور یه چیز منضبطی نیست بعضی از شطورها شاید شیطنت بکنن بعضی نکنن رامه بعد نسعام ما میگیم نسی داریم که بعضی از شطورها شیطنت نمیکنن مثل شطور رسول الله صلی الله علیه و میدونم یعنی یک گفتیم چون شاید دلیل عرفی باشه یا شاید دلیل شرعی باشه ما خودمون از بانا بپرسید اصل در شطور اینی که رام باشه اون شطوری که کینه میشه و شاید انتقام بگیره یک شطر خاصیه و یا مثلا بخواد مثلا بالفرد انتقام از انسان میگیره یعنی يعني یک مسائل خاصی رخ میده رابعا أن تكون العلم علة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع باعتباره كالاسكار في الخمر يعني باید علت مناسب با حکم باشه مثلا مشروب مس میکنه مسی یه چیز مزبطیه ما میدونیم مسی چیه مسی یه چیز نامعلومی است فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبيض مثلا مثلا اگر مشروب سفید بود سیاه بود درست نیست اگر سفید بود درست مثلا این وصف مضبطی نیست یعنی وصفی که حکمش مترتب نمیشه یعنی شخص بیاد استخراج بکنه حالا مثلا بگه نه مشروب اون در اون زمان مثلا اه، ثابت شده ده درصدی ولی اگر یک درصد باشه دیگه مشکلی نیست ما اسکر اه، کثیره فقلیله فرقی نمیکنه یک درصدش یا یک هزارم درصدش مثال ذلك حدیث ابن عباس رضی الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قصه بريرة قريب بريرة و تقابل تعريف کرده دیگه نیاز به تعریفش نیست بریره آزاد شد کنیزی که آزاد بشه و شوهرش برده باشه تلاقش دست خودشه قال وكان زوجها عبدا اسود كان زوجها عبدا اسود شوهرش برده سیاه بود خب الان اینجا برده سیاه آیا یعنی حکم کنیزی که میتونه طلاق شوهرش رو بده باید برده سیاه باشه یعنی چون برده سیاه بود شوهرش طلاق داری شد یا اینکه چون که برده بود پس اسود سیاه بود وصف چیه اضافی وصف اضافی که حکم بخاطر اون نبود یعنی حکم اینکه میتونه طلاق بده به خاطر اینکه حر حر آزاد شده و اون یکی برده است نه به خاطر اینکه برده سیاه پوسته فقول اسود وصف ترضی لا مناسبت فيه الحکم یعنی ربی به حکم نداره سیاه سفیدی بلند و کوتاه ربی به حکم نداره ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض هرچند که هم باشه اون زنی که آزاد شده حق طلاق رو داره ولا یثبت لها اذا عتقت تحت حر وان كان اسود برعکسش اگر آزاد بشه شوهرش آزاد باشه اینجا دیگه طلاق دست زن نیست اگر سی سیاه هم باشه اگر شوهرش سیاهه اول آزاد باشه دیگه اون اسود اصلا اعتبار نداره اعتبار به برده بودنه خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل يعني علات هم تلك در أصل در فرع باشه كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس خدا در القرآن میگه فلا تقل لهم اوف بعد الظاهرية بعد الظاهرية سوال میشه حكم كتاب لنا فدر مادر چیه میگه درسته كرا میگه شون قياس اولا باطله خدا گفته فلا تقل لهم اوف نگفت که نزنید که خدا گفت اوف نگو چون قیاس باطله قیاس اولای دیگه نیست درسته زدن مشکلی نیست کتک بزن ما میگیم چی علت نهی از اوف چیه عذیت درسته خدا کمترین عذیت رو چی گفت اوف حالا کسی لغت به مادرش زد پدرش زد بدتر و شدیدتر و شنیعتر و زشتر و منکرتر درسته؟ بدتر و شدیدتر و شنیعتر و منکرتر و جرمش سنگیدتر و عقوبتش هم سختتر قیاس چیه؟ اولویت مثال ذلك ان یقال الله اینجا یعنی نگفت خدا اذیت گفت اف اوف فردی افراد چیه؟ اذیت فردی از افراد این از کجا ما می برداشت میکنیم از حکمت در تشریع ما که حکمت رو در نظر گرفتیم علت حکمت یعنی خدای تشریع رو کرده علتش چیه علتش اذیته مثال ذلك ان يقال العله في تحريم الربا في البركون مكيلا علت حرام شدن ربا چیه بخاطر اینکه کل میشه بعد میشه ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بس سیبم وزن میکنیم گرجه هم همینطور هندوانه هم همینطور کل میکنیم و چون ربا درش میاد پس هندوانه هم ربا میاد اونم ربا میاد میگه تا هذا قیاس غیر صحیح میگه این قیاس صحیح نیست درست نیست لأن العلة غير موجودة في الفرع إذا التفاح غير مکیل تفاح مکیل نیست اصلا کل واضحه هندوانه هم کل نمیشه نمیتونیم قیاس بگیم هندوانه و گرجه و نمیدونم سیب و پرتقال نمیتونه قیاس بگیریم بر اموال زکوی مثل حالا بله قیمت پول نهاده شده هست نگه داشته فروخته مسئله دیگه است ولی در میوه‌جات دیگه چون ادخار نیست علت جامعش ادخار و مکیله دو تا چیزه اینجا فقط شیخ اشاره کرد مکیل بودن ولی ادخار و مکیل بودن هر دو در اینجا هست خب اینجا متوقف میشیم دیگه انشاءالله بعد از اذان دوباره ادامه بگیم صلی الله علی محمد و علی محمد